Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Այսօր դեկտեմբերի 17-ն է երկուշաբթի։ Աշխատանքային շաբաթը սկսենք բարձր տրամադրությամբ։ Եթերային ձեր ուղեկիցը Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Մնացեք մեզ հետ եւ ծանոթացեք օրվա ծրագրին։ Ստուդիայում աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Դեկտեմբերի 19-ին Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում տեղի կունենա Հանրապետության գլխավոր տոնածառի բացման արարողությունը։ Փոխքաղաքապետ Արմեն Հակոբյանի խոսքով տոնական միջոցառումների շրջանակներում մի շարք անակնկալներ են սպասվում։ Վաննովիկովի հարցազրույցը։ Մշակութային նորություններ կներկայացնի մեր գործընկերուհի Մարգարիտ Աղուշունցը։ Արցախի ազգային վիճակագրական ծառայությունը ամփոփել է անցած տարվանից իրականացրած տնային տնտեսությունների ուսումնասիրման ծրագրի արդյունքները, որի նպատակը հանրապետությունում աղքատության մակարդակը բարձրն էր։ Վեհանուշով Սեփյանի սյուժեն։ Ինչից է սկսվում ընկերությունը։ Կանդրադառնանք խճանկարեջում։ Թողարկման վերջում օրացույցն է։ Հարգելի ունկնդիրներ, այս բանին առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Դեռևս դեկտեմբերի սկզբին Ստեփանակերտի կենտրոնական պուրակներում ու փողոցներում մեկնարկած ամանորյա տոնական ձևավորման, լուսավորման ու զարդարման աշխատանքներն արդեն մոտենում են ավարտին։ Հայտնի է նաև վերածննդի հրապարակում հանրապետության գլխավոր տոնածառի բացման օրը։ Այդ աշխատանքները համակարգում է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի տոնական միջոցառումների կազմակերպման ու անցկացման հանձնաժողովը փոխքաղաքապետ Արմեն Հակոբյանի գլխավորությամբ։ Նրա հավաստմամբ նախատեսվող տոնական միջոցառումների շրջանակներում մի շարք անակնկալներ են սպասվում։ Թե ինչ նորություններ են տեղ գտել քաղաքապետարանի ամանորյա տոնական միջոցառումների շարքում, մանրամասնել է Արմեն Հակոբյանը, ով համառոտ անդրադարձել է նաև վերածննդի հրապարակում առաջին արհեստական եկեղեցու տեղադրման նախապատմությանը, որն ի դեպ ներկայումս հանգրվանել է Շուշիում։ Յուրաքանչյուր տարի ձգտում ենք մի քիչ աճ տանք այդ լուսային էֆեկտների քանակում, ձգտում ենք ավելի զարդարված լավված լինի քաղաքը, քան անցյալ տարի։ Այսինքն նախկին տարիների մեր այդ լուսային էֆեկտները կրկին վերանորոգում եք, որից հետո նորից տեղադրվում է հոսների մի շարք հատվածներում։ Բնականաբար նորնել ենք էլի գնում։ Այս տարվա տոնածառի բացման արարողության մեջ ամենաառանձնահատուկ ինքնատիպը եւ նորը ո՞րն է լինելու։ Այս տարի տոնածառի լուսերի վարման արարողությունը ճիշտ ասած թոնեք դա անակնկալ լինի, դա տեղի կունենա 20 թվականի դեկտեմբերի 19-ին։ Ամեն դեպքում անակնկալ սպասել Այո, համերգային միջոցառումը սպասվում 19-ին, որից հետո նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար նախատեսում է ամանորյա միջոցառումներ, մշակութային միջոցառումներ, որտեղ երեխաները կստանան նվերներ եւ իրենց էլ է սպասվում մեծ անակնկալներ։ Դեկտեմբերի 31-ին Ստեփանակերտի բնակչության համար տեղի կունենա ամանորյա ակցիա, հատուկ մեքենան կշրջի Ստեփանակերտի փողոցներով, կշնորհավորին բնակիչներին, փոքրիկներին կտրամադրվեն նվերներ Ձմեր Պապի եւ Ջունանուշիկի կողմից։ Անցած տարվա Կաղանդավանի այդ նախաձեռնությունը շատ հետաքրքիր է եւ ինքնատիպ այս տարի կպահպանվի։ Համագործակցում ենք Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության հետ։ Վերածնդի հրաապարակում չի լինելու, բայց մի քիչ ձևափոխված ֆորմատով տեղի կունենա Շառլ Ազնավուրի անվան կենտրոնում։ Արեստական տոնածառը 2008 թվականին տեղադրել են, այսինքն 2009 որ դիմավորում էինք, այդ ժամ ժամանակ դեկտեմբերին 2008 թվականի տեղադրվել է վերածնդի հրապարակում։ Բացառությունները կարելի ասած նույնն են, կես մետրի տարբերություն։ 16 մետր է։ Առաջի տոնածառը տեղափոխվեց Շուշի, բայց Շուշի ճիշտ ասած անցյալ տարի տեսել եմ ցածր են տեղադրում։ 2009 թվականի հունվարի սկզբներին տոնածառը քամու հետևանքով վնասվել է, հետ կար ժամանակում վերականգնեցինք, այս երկրորդ տոնածառը նվեր են տվել մեր մայրաքաղաքին Քաղաքի ձևավորումը դե կարծես թե ամբողջությամբ ավարտված է, չէ՞։ Դեռ շարունակում է ու վերջնական մոտարապես դեկտեմբերի 22-ի կողմերը ավարտին կհասցնի ամբողջ քաղաքը։ Ինչ է մնացել անելու։ Մի շարք փողոցներ էլ պիտի մտնենք, նորից է ծառերը զարդարենք լուսային էֆեկտներով, մի քանի էլեմենտ էլ կա տարբեր հատվածներում տեղել ենք նախատեսում, մի փոքրիկ եւս անակնկալ եք ուզում անենք, դեռ չասեմ, այսինքն էլին նորություն։ Խոսքը զարդարման մասին։ Այո, այո Այս տարի քաղաքապետարանի ամանորյա միջոցառումները մի շարք դպրոցներում նախատոնական անակնկալներ ու բարձր տրամադրություն են խոստանում նաև նախադպրոցականներին։ Թիվ 10 հիմնական դպրոցի բակում եւս տոնած առազարթարվում, որ เป զի նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար համերգային միջոցառումների շրջանակներում եւս տոնական շուրջ հաղորդվի մեր փոքրիկների։ Դպրոցների այդ ծրագիրը, որ 10-րդ դպրոցում կա, միայն այդ դպրոցին է վերաբերում, թե նաեւ կան այլ դպրոց։ 1, 5, 8 եւ 10 դպրոցներում։ Ստեփանակերտի մշակութային տան ուժերով կազմակերպելու է ամանորյա միջոցառումներ, մշակութային միջոցառումներ մեր փոքրիկների համար։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Կտրեն են ոտքերս մայր հողին, երբ ոտքերի սուշ չմնա, Բարձեմ ձերքերս արևին, երբ աչքերիս լույսը գնա, Հոգնած ուսերս երբ հլվեն, մայր հողն գրկեմ անեյանամ, Կյանքիս վերջին տողը ջնջեմ, սիրտս լրի, ես հայ մնամ, Ոչիս հասնի մեր սարերին Արաքսի այն ափին ընկած Հասնեմ հայոց վանացովին Հայքի երգրում օդար դարձած Տեսնեմ Սիփանն ու Մուսալերն Հայ արարող սակայն գերված Քաղաքամայրանի հասնեմ ու քեզ կանչեմ Օ Տեր Աստված Ու դերմեր երբ խաչեցին մանուկներին աստծո խաչին մեր տան падին մենք գժվեցինք ով իմացավ ում է պետք մեր ցավը Բայց խնդացած արցունքներից լացու խոցից օգուտ չկա Միայն ըմբոզդ բռունցքներից վերքերը մեր չեն սպիանա Լոկոչելով արդարություն ուրիշը մեզ արև չի տա Աղերսելով ազատություն դարեր կանցնեն չենք ունենա հազար անգամ տակ հայացքով ուրիշի մեջ հնդրեցինք կյանք Բյուր ոգիներ պանդուղ դարձած օդար հողում Հնդրեցին հայք, կործրինք սիպան ու մուսալեր Հայացքներս երգնին հարած Միասնություն է ուժը մեր, բայց գոչեցինք Ոտեր աստված շերմեր Երբ խաչեցին մանուկներին Աստծո խաչին մեր տան պատին Մենք գժվեցինք Ով իմացավ եւ ում է պետք Մեր մասիս ցավը mękę kaj sarera, me różne najslernera. անցածում Վերշերի մեջ մի անցու դրա Բայակ մի անանց անխապիացում Կյանքից գեղեցիկ ծնորական բախ, ծնորական բախ, ծնորական բախ Nikem kurz Luiska im Okohama Amen Nov Mikak Kachor Tavo Yotav Michava Kachor Tavo Տեղական ժամանակով 15-ն անց 30 րոպե առաջարկում ենք լսել մշակութային լուրեր։ Հայաստանի նկարիչների միության 19-րդ համագումարում, որը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 15-ին, կինոյի տան դահլիճում միության նախագահ ընտրվեց Սուրեն Սաֆարյանը։ Սուրեն Սաֆարյանը ստացել է 193 ձայն։ Նախագահի թեկնածուներն էին Կարեն Աղամյանը, Սուրեն Սաֆարյանը, Խաչիկ Աբ รา համյանը եւ Հաղթանակ Շահումյանը, ով ի սկզբանե ինքնաբացարք հայտարարեց։ 251 հոգի մասնակցել է ընտրությանը եւ նրանցից 60-ը ընտրել էին Խաչիկ Աբ รา համյանին, իսկ 82-ը Կարեն Աղամյանը Ալիևյանին։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանցից, ովքեր վստահեցին ինձ։ Մենք նոր փուլ ենք սկսելու։ Այսօրվանից սկսած նկարիչների միությունը մտնում է իր նոր փուլ եւ մեկ ընտանիքի պես պետք է կարողանա կառավարելու վաղվա օրը ծաղկեցնել, նշել է Սաֆարյանը։ Հայաստանի նկարիչների միության նախկին նախագահ Կարեն Աղամյանը շնորհավորել է նորանշանակ նախագահին եւ հարկ եղած դեպքում իր աջակցությունն առաջարկել նրան։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում 20 տարի ինձ վստահելու համար։ Սուրանին ցանկանում եմ մեծ հաջողություններ։ Նա երիտասարդ եւ էներգիայով լի անznավորություն է, նշել է Աղամյանը։ Ամերիկյան CW Network հեռուստաալիքը դիմադրություն է ցույց տվել թուրքական եւ ադրբեջանական կառավարությունների ջանքերին, որոնք փորձել են արգելել հոլիվուդյան Սուրբ Ծննդյան շքերթի ժամանակ հայ պարողների ելույթի ցուցադրությունը։ Այս մասին հայտնում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը, նշելով, որ հոլիվուդյան Սուրբ Ծննդյան շքերթը 90-ամյա ավանդույթ է, որը 100 հազարավոր այցելուների է գրավում, ինչպես նաև հերարձակվում է միլիոնավոր հերոստատիտողների համար ողջ աշխարհում։ Նոյեմբերի 25-ին տեղի ունեցած տոնական միջոցառումից հետո Լոս Անջելեսում Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոս Ջան Օգուզը եւ նրա ադրբեջանցի գործընկեր Նասիմ Աղայևը պահանջել են հերոստալիքից կտրել միջոցառման հայկական հատվածը, որում հայկական պարային համարից բացի երևում են նաև Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի դրոշները։ Ադրբեջանցի եւ թուրք դիվանեագետները հաղորդման հերարձակումն անվանել են ահաբեկչության սատարում։ Նշվում է, որ այս տարվա հոլիվուդյան միջոցառումը վարել են Դին Չեյնը, Էրիկ Էստրադան, Մոնթել Ուիլյամսը եւ այլ հայտնիներ։ Հաղորդումն ամերիկյան հեռուստատեսությամբ ցուցադրվել է դեկտեմբերի 14-ին։ Դեկտեմբերի 14-ին Լոս Անջելեսում աճուրդի ժամանակ վաճառվել է Օսկարի 2 արձանիկ։ 1947 թվականին նկարահանված էր լավագույն ֆիլմ անվանակարգում Օսկար ստացած «Ջենթլմենի համաձայնություն» ֆիլմ արձանիկը վաճառվել է 492000 դոլարով, իսկ 1935 թվականին նույն անվանակարգում հաղթած «Ապստամբություն Bounty» վրա ֆիլմի արձանիկը 240000 դոլարով։ Արձանիկների գնորդները ցանկացել են մնալ անանուն։ Օսկար արձանիկների աճուրդը շատ հազվադեպ երևույթ է, քանի որ 1951 թվականից սկսած հաղթողները պարտավորվում են արձանիկները որևէ տեղ վաճառելուց առաջ դրանք 1 դոլարով հետ վաճառել կինոարվեստի ամերիկյան ակադեմիային։ Ըստ ակադեմիայի արձանիկները պետք է շահել եւ ոչ թե գնել։ Հատկանշական է, որ 1999 թվականին Մայքլ Ջեքսոնը 1.5 միլիոն դոլար է վճարել 1939 թվականին նկարահանված ամերիկյան հանրահայտ Քամուց քշվածները ֆիլմի ստացած արձանիկի համար։ Բուդապեշտի Էնթոնոգրաֆիկ թանգարան արժանացել է անշարժ գույքի ոլորտում միջազգային ամենահեղինակավոր մրցանակներից International Property Awards-ին, որպես 2018 թվականի լավագույն ճարտարապետական նախագիծ։ Մրցույթին մասնակցել է 115 երկրից ավելի քան 1700 նախագիծ։ Փորձագետները որպես նախագծի հիմնական առավելություն ընդգծել են ապագա թանգարանի դինամիկ դիզայնը, հարակից այգու բնության հետ շենքի նախագծի համահունչ լինելը։ Նշենք, որ 2018 թվականին International Property Awards-ի հեղինակավոր մրցանակի արժանացել նաև Հայաստանում գտնվող UWC Dilijan College-ը, հաղթելով Public Service Development անվանակարգում։ International Property Awards-ը հիմնադրվել է 1995 թվականին, ներկայումս համարվում է միջազգային ամենահեղինակավոր մրցանակներից մեկը, որը շնորհվում է բնակելի, սոցիալական եւ կոմերցիոն անշարժ գույքի ոլորտում։ Ժյուրիի կազմում ընդգրկված է մոտ 70 միջազգային փորձագետ։ 2018 թվականի լավագույն եվրոպական ֆիլմ անվանակարգում Եվրոպական կինոակադեմիայի մրցանակին է արժանացել լեհ ռեժիսոր Պավել Պավլիկովսկու Սառը պատերազմ ֆիլմը, որը պատմում է Սառը պատերազմի տարիներին երաժշտի եւ երգչուհու սիրո պատմության մասին։ Սառը պատերազմ ֆիլմի համար Պավլիկովսկին մրցանակի արժանացել նաեւ լավագույն ռեժիսոր եւ լավագույն սցենարիստ անվանակարգում, իսկ լավագույն դերասանուհի է ճանաչվել ֆիլմում գլխավոր հերոսուհուն մարմնավորված կազմված Յուաննա Կուլիգը։ Տարվա լավագույն դերասանը ճանաչվել Մարչելո Ֆոնտեն Dogman ֆիլմում կատարած իր դերի համար։ Լավագույն ֆիլմ անվանակարգում առաջադրված էին նաև Աշխարհների սահմանին, Dogman, Աղջիկը եւ Երջանիկ Լազար ֆիլմերը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Սիրելի ունկնդիրներ, մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են։ Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 15-ից 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Խաչմերուկի հաջորդ էջում առաջարկում ենք լսել լրագրող Վեհանուշ Սեփյանի պատրաստած սյուժեն։ Արցախի ազգային վիճակագրական ծառայությունն ամփոփել է անցած տարվանից իրականացրած տնային տնտեսությունների ուսումնասիրման ծրագրի արդյունքները, որի նպատակը հանրապետությունում աղքատության մակարդակը բարձրելն էր։ Վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ Իրինա Ավանեսյանի հաղորդմամբ աղքատության մակարդակի գնահատման ուղղությամբ ազգային վիճակագրական ծառայությունը քայլեր է ձեռնարկել դեռևս 2014 թվականից։ Օգտագործելով Հանրապետության 2015 թվականի մարտահամարի տեղեկատվական բազան տվյալների ներկայացուցչականությունը տարածաշրջանային կտրվածքով ապահովելու համար նախ վերապատրաստվել է հետազոտությունն իրականացնող անձնակազմը։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տեխնիկական եւ մեթոդական աջակցության բազմաթիվ խորհրդատվությունների եւ գործնական աշխատանքների արդյունքում իրականացվեց հետազոտության ընտրանքի ձևավորումը օգտագործելով 2015 թվականի մարտահամարի տեղեկատվական բազա։ Տվյալների ներկայացուցչականությունը տարածաշրջանային կտրվածքով ապահովելու համար կազմվեց ընտրանքի չափը, կազմվեց տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության հարցաշարը վերա պատրաստում անցավ հետազոտությունը իրականացնող անձնակազմը Արցախի հանրապետության սոցիալական պատկերը եւ աղքատությունը վիճակագրական վերլուծական զեկույցում ներկայացված արդյունքները հիմնված են աղքատության մակարդակի գնահատման մեթոդաբանության վրա։ Հանրապետության տարածքը բաժանված է 4 տարածաշրջանի, կենտրոնական տարածաշրջան ներառմա Ստեփանակերտ քաղաքը, Շուշիի եւ Ասկերանի շրջանները, հյուսիսային տարածաշրջանը Մարտակերտի շրջանն է, հարավային տարածաշրջանը Մարտունու եւ Հայդրութի շրջաններն ունեն եւ կա վերաբնակեցված տարածաշրջանը Շահումյանի եւ Խաշաթալի շրջանները 2017 թվականին տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության ընտրանքում ընդգրկվել է 105 բնակավայր, որից 9 քաղաքային, 96-ը գյուղական բնակավայրերից։ Տարվա ընթացքում հետազոտվել է 1620 տնային տնտեսություն, որից 756 տնային տնտեսություն քաղաքային բնակավայրերում, 864-ը գյուղական բնակավայրերում։ Յուրաքանչյուր ամիս հետազոտվել է 135 տնային տնտեսություն, որից 63-ը քաղաքային, 72-ը գյուղական բնակավայրերում։ Տարվա ընթացքում հարցազրույցավարներն այցելել են 3433 հասցե, քանի որ տարբեր պատճառներով ընտրանքում ընդգրկված տնային տնտեսություններում հետազոտություն չի անցկացվել։ Պատճառներից մեկն էլ հանդիսանում է հետազոտությանը մասնակցելուց հրաժարման դեպքերը, որի տեսակարարքշիռը ընդամենը այցելած հասցեների նկատմամբ կազմել է 5.6%-ական։ Կա որևէ սկզբունք, ըստ որի եք առաջնորդվում որ տնային տնտեսությունը։ Չէ, դա կապ չունի բազմազավակա, միայնակա։ Ծրագիրն է ընտրում տնային տնտեսությունը։ Համակարգչային հա ծրագիրը։ Այո, համակարգչային ծրագրով ընտրվում է տնային տնտեսությունները։ Հաս հասցեներով գնում են, լինում է դուրոփակա լինում, լինում են հանրապետության տարածքում չեն լինում, բացակա են լինում եւ այդ ընտրանքում ընդգրկված տնային տնտեսությունները փոխարինվում են լրացուցիչ ընտրված տնային տնտեսություններով։ Դրա համար 1620 տնային տնտեսություն տարվա ընթացքում հետազոտելու համար մեր հարցազրույցավարները 2017 թվականին այցելել են 3422 հասցե։ Եթե համեմատելու լինենք 17 թվականի արդյունքները, ասենք 16 թվականի հետ, ինչպիսին է Եթե համեմատելու լինենք 2016 թվականի հետ, ապա կնկատենք, որ աղքատության համագարտակը իջել է 1.7%-ական տոկոսային կետով, իսկ ծայրահեղ աղքատության համագարտակը 0.1%-ական տոկոսային կետով։ Այսինքն մենք ունենք այդ ցուցանիշների նվազում։ Հետազոտության արդյունքներով ողջվել է, որ անցած տարվա կտրվածքով ծայրահեղ աղքատ է գյուղական բնակչության 8%-ը։ Այն դեպքում, երբ 2016 թվականի համեմատ 2017 թվականին գյուղական բնակավայրերում աղքատության մակարդակը իջել է 6%-ային կետով։ Ընդ որում, ծայրահեղ աղքատության մակարդակը 1.5%-ային կետով, իսկ քաղաքային բնակավայրերում այդ ցուցանիշն աճել է 2.9%-ական տոկոսային կետով։ Այդ թվում ծայրահեղ աղքատությունը 1.6%-ական տոկոս հյուսիսային կետով։ Այն հարցին, թե ամսական մեկ շնչի հաշվով որքան գումար է անհրաժեշտ լավ եւ շատ լավ ապրելու կամ գոյատևելու համար, պատասխաններից պարզվում է, որ շատ լավ ապրելու համար մեր հանրապետությունում անհրաժեշտ է շուրջ 493000 դրամ կամ 1023 դոլար։ Լավ ապրելու համար 190000 դրամ կամ 395 դոլար։ Գոյատևելու համար 43000 դրամ կամ 89 դոլար։ Աղքատության պարենային գծի արժեքը կամ նվազագույն պարենային զամբյուղի արժեքը 2017 թվականին գնահատվել է 23745 դրամ։ Այս ցուցանիշը հաշվարկվում է 1 շնչի հաշվով, հիմնվելով 1 օրվա համար 1 շնչի համար սահմանված կալորիականության 2232 կիլոկալորի արժեքի վրա։ Աղքատության գծի արժեքը 2017 թվականին գնահատվել է 1 ամսվա համար 1 չափահաս անձի հաշվով 30 35 հազար 121 դրամ։ 2017 թվականին Հանրապետության բնակչության 78.4%-ական տոկոսը եղել են ոչ աղքատ, 21.6%-ական տոկոսը եղել են աղքատ, որից 6.1%-ական տոկոսը ծայրահեղ աղքատ։ Նախորդ տարվա համեմատնվազումը արձանագրվավ, բայց 21.6-ը դա շատ մեծ տոկոս է։ Իսկ պատճառները առանձնացրել եք աշխատանք չունենալու հետ, կախված է ինչքան է տնային տնտեսության կազմը մեծ է, ասենք երկու չափ պահած երկու տարեց, երկու երեխա, այնքան եկամուտները չեն հերի, որպեսի գոնե մեկ բնակչի հաշվով ընկնի 23000 դրամ։ Իսկ սպառողական ձամբող ինչքան է գազում։ Բարենայինը 23000-ը, սպառողական 35000-ը։ Այս ծրագիրը նաև շարունակական է լինելու 2019 թվականին նույնպես Արցախի հանրապետության պետբյուջեի միջոցներից կտրամադրվեն միջոցներ այդ ծրագիրը շարունակական միտում ունի։ Վիճակագրության պետական խորհրդի անդամը նշել է նաև, որ հանրապետությունում աղքատության հաղթահարման համար անհրաժեշտ ընդհանուր գումարը կազմում է 3.3 միլիարդ դրամ կամ համախառն ներքին արդյունքի 1.2%-ը։ Եվ դա ի լերումը սոցիալական աջակցության համար արդեն իսկ հատկացված միջոցների, ենթադրելով, որ սոցիալական աջակցությունը բարձր հասցեականությամբ կտրամադրվի միայն աղքատներին։ Սյուժեն պատրաստել էր Վեհանուշ Հովսեփյանը։ come. Մասնաշող անգուտ կամոց ես ազատվեմ գետնի Վարկյան կես 我很不渝的。 Խաչմերուկի ստեղծագործական խումբը շարունակում է աշխատանքը եթերում։ Հիշեցնենք, որ մենք ձեզ հետ կլինենք մինչև ժամը 16-ը։ Բացում ենք խճանկար էջը։ Ինչից է սկսվում ընկերությունը։ Փոքրիկի առաջին ընկերները իհարկե խաղալիքներն ու բարեկամներն են, բայց ես նկատեք, որ փոքրիկը հետաքրքրությամբ հետևում է խաղահրապարակում խաղացող երեխաներին, ապա վստահ եղեք, որ նրան աշխարհի ներկայացնելու ժամանակն է։ Ընկերությունը ոչ միայն երեխաների համատեղ ժամանցն է նույն տարածքում, այլև ընդհանուր խաղերն ու խաղալիքների փոխանակությունը։ Շատերը կարելի ասել գրեթե բոլոր երեխաները դժվարությամբ են իրենց խաղալիքներով կիսվում մյուսների հետ։ Հոգեբանները զգուշացնում են զերծ մնալ այնպիսի արտահայտություններից, ինչպիսիք են. Դու ինչ ես ժլատես, քեզ հետ ոչ ոք ընկերություն չի անի։ Նախ երեխան ժլատ չէ, նա իր խաղալիքի տերն է եւ նրա համար դժվար է իր ունեցածը ուրիշին տալը։ Եվ երկրորդ, չարժե երեխային սովորեցնել, որ ընկերությունը կարելի է գնել։ Ավելի տրամաբանական կլինի երեխային սովորեցնել փոխանակվել խաղալիքներով եւ անպայման գովել նրան ճիշտ վարքի համար։ Իսկ եթե ոչ մի խորամանկություն չի ազդում փոքրիկի վրա, ճիշտ կլինի պարզապես հանգիստ թողնել նրան, իսկ մյուս փոքրիկներին էլ բացատրել, որ նա այսօր ինքն է ուզում խաղալ իր խաղալիքներով։ Ընկերություն անել պետք է կարողանաս, սակայն այդ կարողանալն է ձեռք է բերվում որոշակի փորձի միջոցով։ Եթե երեխայի աչքի առաջ ծնողական դրական օրինակներն են, երեխան ինքն էլ արագ կսովորի ընկերություն անել։ Իսկ եթե օրինակներ չկան, երեխային կարելի է ներկայացնել ինչ է ընկերությունը, ովքեր են իսկական ընկերները, ինչի վրա է հիմնվում ընկերությունը, ինչով է արժեքավոր։ Իհարկե դժվար թե 4 տարեկան երեխան հասկանա, որ ընկերների հետ կարելի է կիսվել ոչ միայն խաղալիքներով, այլև էմոցիաներով եւ ապրումներով։ Ընկերության էմոցիոնալ կողմը երեխային հասանելի եւ ընկալելի է դառնում տարիքին զուգահեռ բայց կան գծեր, որոնք փոքր հասակից երեխայի մոտ ձևավորում են սոցիալական փոխհարաբերությունների հիմքը եւ հենց այդ գծերի վրա պետք է աշխատեն ծնողները։ Մանկական ընկերությունը նախ եւ առաջ երեխայի շնորհն է։ Մայրիկն ու հայրիկը կարող են օգնել, հուշել, խորհուրդ տալ, սակայն նրանք չեն կարող լուծել փոքրիկի խնդիրները, որոնք հանդիպում են նաև մանկական ընկերության մեջ։ Բոլոր տարիքներն ունեն իրենց խնդիրները եւ այստեղ կարեւոր է որպեսի փոքրիկը պատմի եւ կիսվի իր էմոցիաներով, ապրումներով եւ ուրախություններով։ Ամեն օր երեխայի մանկապարտեզից տուն բերելիս հարցրեք, թե ինչպես է անցել նրա օրը, ինչ նոր բան է նա իմացել, սովորել։ 3 տարեկանում երեխան արդեն սկսում է վերլուծել եւ գնահատել իրադրությունը։ Եվ որքան երկար ձգվի ծնողների հետ կիսվելու այս սովորությունը, այնքան վստահելի կլինեն հարաբերությունները շրջապատի հետ։ Ծնողի խնդիրն է խրախուսել երեխայի ընկերասիրական մղումները։ Եթե մինչև 6 տարեկանը երեխան որևէ ցանկություն չի դրսևորում մասնակցելու խաղերին, շրջանցում է խաղահրապարակները, ապա հարկ է մտածել մասնակետի օգնությանը դիմելու մասին։ Քանի որ չնայած բոլոր ընտանակություններին, երեխան միևնույն է ապրելու է սոցիումում եւ ուզած թե չուզած պետք է կարողանա շփվել։ Լավ մասնագետը կկարողանա օգնել բացահայտել երեխայի ինքնամեկուսացման պատճառները եւ այդ ուղությամբ ճիշտ աշխատանք տանել։ Música եւ անգամ օտար լեզուները դպրոցում են սովորում են անկասկած կերազանց բայց թե ինչ է ընկերը բացատրել անզոր են գրքերը ջերմությամբ ես դասվում ենք մեր սրտում է դա գրված թե դե հանկարծ մի օր տխրես դու ձեր քուտուրի հարաս Հարգելի ունկնդիրներ, մեր եթերաժամը մոտենում է իր ավարտին եւ վերջին էջում օրացույցը ձեզ կցանոթացնի օրվա կարևոր տարեթվերին։ Այսօրը ծնվել են Սեդրակ Արաքելյանը, հայ նկարիչ, Գևորգ Ադամյանը, հայ բժիշկ բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Ռուսաստանի Դաշնության բնական գիտությունների ակադեմիայի անդամ։ Գայանե Մալումյանը, հայ գրականագետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ։ Հրանտ Վարդանյանը, հայ կինոռեժիսոր, Վարոս Փինաջյանը, շինարարական մեխանիկայի բնագավառի հայ խորհրդային գիտնական, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Մելինե Համամջյանը, հայ դերասանուհի, Գարեգին Ահովսեփյանը, Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոս, նշանավոր հայագետ, արվեստաբան, Գերմանիայի Լայպցիգի համալսարանի փիլիսոփայության դոկտոր։ Հակոբ Գյուրջյանը, հայ քանդակագործ, Այսօրվա համար այսքանը, ոչ նոր հանդիպում։